ndabaramukije bakunzi mwese mubandanya gutega biri hadiyo isanganiro ni umwanya w'ikiganiro karadiridimba mwama mukurikirana iminsi yose ya mungu nkano mango Karadiridimbo uno munsi muti tuzakuyaga kubiki umutekano n'ikirumara mu gihugu umutekano niyo nkingi y'iterambere umutekano kandi ni igikorwa cya minsi yose umuntu ategerezwa gukingira nk'umunyagihugu umutekano kandi ngo nukwamiza ko mu ntumbero y'iterambere rirama hano mu gihugu cacu none umutekano woba wifashe gute muri rusangi bikuru bikuru mu makuru y'umutekano hamaze igihe hari ihagarikwa ry'abantu ahantu hariya haba mu gisagara canke mu gihugu hagati none byo babiva kuki hari nihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta aho tukavuga nko mu ntara z'uburaruko aho hari aba FNL bayoboka agatongwasa gusanga bahohotegwa. aho mbere twonavuga n'imisore imwe imwe isigaye yigira haye igikogwa cy'igipolisi mu gucungera umutekano aho twavuga nko mu ntara ya kirundo mbere na hano mu gisagara cha bujumbura none ibyo byose bikorwa igipolisi kiri hehe hari abo igipolisi cyoba cyarashinze ngo babafashe kurondera umutekano inyishu z'ibibazo byose habi bitwa bambwiye turabamenyesha canke ibindi bitari bike ni muri kino kiganiro karadiridimba umutumire akaba ari umuvugizi w'igipolisi mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mwebwe abarundi mwenyene muri mu makungu ni ukuvuga yuko abari hano mu gihugu mutubangire kano kanya kahariwe bene wacu bari hanze y'igihugu kugira nabone bagire icyo baterereye mu gihugu cyabo cy'amavuka mbere murashobora no kwandika ubutumwa bugufi kuri whatsapp irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana irindwi na mirongo ibiri na rimwe eh, nanje ndabaramukije nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose na cane cane aba barundi baba mu mahanga tugiye kuganira muri kino kiganiro iki kiganiro rero ndabibutse ku intererano yanyu canke ikibazo kiza guca ku telefone 222666 eh, cy'umutekano muke bariko barahura naco bidasigura rero ariko yuko atabukozi w'ikibi bukorwa muri kino gihugu igihugu cy'u Burundi nk'uko mm, n'ibindi cyo kimwe n'ibindi bihugu byose byo ku isi ubukozi bw'ikibi by'ubusuma ubwicanyi bw'abantu babapfa ibintu cyane cyane amatongo cyangwa utundi ibindi byaha birakogwa Eh, ariko rero iciza ni uko abajije umutekano baheza bagahangana nabyo ku buryo ibice birenga mirongo icyenda ku ijana by'inkozi z'ikibi zirafatwa hama zigashikirizwa ubutungane agomba munkundiye nce ngaruka ku tuntu dutatu nafashe mu ntangamarara y'iki kiganiro icaha eh, ntikibagira bazoheza bashikirizwe ubutungane eh, ntahagarikwa rero ku bwinshi riko riraba muri kino gihe mu minsi heze hari abahagaritswe bari aho bita kuri bata Eh, eh, bijya n'ibikorwa bisanzwe by'igipolisi mm. ibyo twakwita le controle de routine mm. hajya kuba ari barabe yuko abo banyagihugu bafite ibyangombwa eh, banarabe ko muri bajya atari inkozi z'ikibi zoba zinyegejemo canke babantu wa mugambi wa leta wo kugwanya abantu biyerereza abasega bakora ubumaraya n'ibindi nivyo ngira ngo muri iyi minsi byagiye bibonekamwo ugufata abantu barenga nka cumi nayo ubundi ntawuvuga ko ariko haraba ihagarikwa ry'abantu muri rusange mu gihugu eh, ni iki ni kinyoma cyambaye ubusa umutekano w'igihugu mu ntara ya kirundo hari bamwe bahagaritse baragira n'amato mbere y'abandi eh, barayasambura ngo amato ariko araroba byaciye hano mu kiganiro duhana ijambo kugashiramwo murakumviriza eh nko muri mm. ni mwagashiramwo umuntu araheza atanga umuco ariko mm-hmm. ivyo iyo ubivuze gutyo twebwe ikintu cyose gishobora guhungabanya umutekano tuba tugifise mu vyegeranyo by'abajejwe umutekano bari hari mm-hmm. iyo rero tutakibonamo mu vyegeranyo mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ni kuri mwe bw'abarundi muri mu mahanga canke ubutumwa bugufi kuri WhatsApp irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe kabla ya kusema ikiganiro rero ni karadiridimba mwumvise yuko tuko tugaruka ku mutekano hano mu gihugu kumbure umuvugizi w'igipolisi yatubwiye bimwe bimwe mu biranga umutekano ubu hano mu gihugu ariko reka twumve uno mukenyezi n'uwo mu kirundo mwumve na wene uko avuga yuko umutekano abona umeze abantu biswe imbonerakure baducungereye babacungereye eh, hari ibyo bigenda biducamo nyine muga hariho n'abandi bategetsi bakomeye badu imbonerakure nizo zibacungereye ga janine cyangwa abajeje umutekano n'abajeje umutekano baraducungereye bagumanye neza bakora nta wicaye nta wusinziriye ego tugiye kuri ico kibazo nibindi e, mwebwe muri umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano muravye ababiyita ko baraho umutekano na cyane cyane badumwa ko urutoke abadumwa ko urutoke ni bamwe mu gwaruka usanga bigira ngo bo nibo bacungera umutekano none ninde abaho ubwo burenganzira bwo gucungera umutekano Eh, hariho abajeje umutekano ibwirizwa shingiro rivuga ko aribo bacungera amahoro n'umutekano mu gihugu ariko amategeko kandi ararikurira umunyagihugu ari wese aramuha uruhara mu bijyanye no kubumbatira no gutsimbataza umutekano abanyagihugu rero bahamagarirwa gukorana n'abajeje umutekano mu ntumbero yo gukinga icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano abanyagihugu rero baba izo mbonera kure cyangwa undi munyagihugu ari we wese barafise uruhara eh, mu bijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano icyo basabwa ni uko eh, baba ijisho n'ugutwi abajeje umutekano no kuvuga ko eh, icyo cyose baguma barereka icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano bagaheza bakakimenyesha abajeje umutekano hakiri kare bakabaha amakuru atandukanye usubize inyuma abantu bagumutse eh, eh, kuko bisaba ubuhinga ubwo nabwo buraheza bugakorwa bugashyirwa mu ngiro n'ababizi ari bo babajijwe umutekano urumva rero uruhara rw'umwe wese ruratomoye aha nta bintu byo eh, kuza kwiyumvira k'uyu yokora k'uyu ashobora gukorera gukora mu kibanza cy'ubundi biratomoye neza cyane ni ukuvuga yuko izo mbonera kuri atambonera kuri cungera umutekano zihari mu gihugu eh, abajejwe umutekano amategeko aratomoye hmm. eh, umutekano nanamaze kubisigura abawucungera baravugwa n'amategeko Eh, sinzi ko none ndakuba gusubiriramo ariko nawe urabazi kuko aho uherereye hose wama ubabona e, ego mu makartier amwe amwe hano mu gisagara ca Bujumbura hararihwa amahera bitango na security ukazona abahungu canke nawe ubazi ko ari abagabo canke abahungu bakaza n'udutiki twanditse ko 500 ngo na security nayiki ayo ivyo ntavyo tuzi nta mucegeranyo Eh, cy'umutekano ntabyo tunze aho biba cyane kumbure abajya bajejwe umutekano aho mwebwe musanzwe mukorera dufate nko mu na mwamwe eh, mu bambe mu mazone amwamwe ntabyo babamenyesha oh, umutekano mu gihugu cyose no ngaho ibujumbura uri kuravuga ucungerewe n'ababijejwe abo nabo bahembwa na leta na jewe ndimo muri abo mm. Mm. bajejwe umutekano duhembwa na leta ku kwezi ku kwezi Eh, ibyo bindi ntabyo tubona mu byegeranyo by'umutekano ngira umuntu eh, ko mubivuze mwoheza mugafasha bakabitohoza bakaraba ibyo ari byo mu makaritsiye amwe dufate nk'iza kamenge k'inama hariho abantu baza ku kwezi ku kwezi bagatoza amafaranga amajana atanu bayita ngo ni aya sekirite bandika koko sekirite nyine ngo nayo kuraba umutekano ariko ugasanga naho bayatanga ubusuma bw'ubwo ntibuhera none umuntu agace yibaza none abo bantu batumwa nande eh, mu gipolisi murabaza nakubwiye yuko ubivuze gutyo Eh, aya makaritiye turavuga twese tuya niyo tuba kuko twese tubangahe bujumbura ibyo rero ntabyo mu byegeranyo by'ubushikiranganji bw'umutekano nta birimo kandi eh, naho tuba ntabyo tubona hamwe rero hari aho uba warabibonye uheze eh, ukabishikiriza biciye muri ya migwi ihurikiyemo na bose eh, yo kubunga amahoro n'umutekano ugashikiriza iyo ngorane hanyuma bagaheza bakayitorera umuti ko ibibazo byose by'umutekano byadutse biciye muri rya migwi biraheza bigatorerwa inyishu ego mwumvise ikiganiro karadiridimba turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi hano hari utwandikiye atubwira ati ngo umutekano nawe navuga yitwa Ezekiel kingi ari iyankara ni gisagara kiri muri Turkiya ngo ngo intererano wewe ngo abona yuko ngo SMO service militaire obligatoire na SCO service civique obligatoire ngo n'abajene gardien de la paix eh, ngo ngo bogaruka ngo kugira ubukozi bw'ikibi bugabanuke niko muvyumva eh ezekiel kingi ari ankara nibaza yuko eh, ni icyumviro cyiwe hanyuma eh, ko kivuzwe ababijejwe eh, hariho noneho n'ibiganiro biriko biraba mhm. bihuza abarundi haba ngaha mu gihugu no hanze umurundi wese afise icyiyumviro haba mu bijyanye n'umutekano cyangwa mu bindi muri mu makungu ni ukuvuga mutari hano mu gihugu cacu abariko ko baratubipa cyangwa badutelefona mudutunge mutuburanye ni ku barundi gusa bari mu mahanga murandika n'ubutumwa bugufi cyane cyane irindwi n'icyenda amajana na mirongo itanu na mirongo na rimwe kuri bwa buhinga bwa WhatsApp. kumbure badashaka ko zibakingira canke bakavuga bati twofuma dukingirwa naba canke nabariya bobo ah, mubabwira iki canke mu maraporo mufise murabafise muriko mugitorera umuti gute ah, ko haba hariho ababa binuba inzego z'umutekano bavuga ngo twokingirwa ko bifuza gukingirwa naba canke bariya ivyo ntavyo dufise mu mu nta n'ibyo turumva biriko biravugwa Eh, no muri ajya amakaritiye abajijwe umutekano barakora akazi kabo tangorane kandi bakoranye n'abanyagihugu eh, n'ijya migwi biciye muri ijya migwi ihurikiyemo na bose umutekano n'abajije intwaro eh, ubu ntangorane n'imwe hari mu gihugu cyose ku bijyanye n'ibyo byo byo kwinuba hagati y'abajije umutekano n'abanyagihugu bamwe bamwe ego mukorana gute n'abanyagihugu kugira icyizero kigumeho Eh, kugira icyizero kigumeho kumwe dukorana n'abanyagihugu nuko eh, igipolisi uno munsi kumwe gitunganijwe gisanzwe cegereye abanyagihugu ni kuvuga yuko gushika ku kwa rwa komine mbere no kubandanya mu mazone cyangwa ahandi hantu hose babikenewe hariho abapolisi usanga bahari mhm. abo rero bakabajejwe kwa kumviriza abanyagihugu ku ngorane zose bashobora kuba bafise z'umutekano na cyane cyane muri biciye muri ya migwi eh, ihurikiwemo na bose yo kubungabunga amahoro n'umutekano eh, aho abanyagihugu abajejwe intwaro abari mu butungane eh, kujya ijya nyabune nyine kujya imeze usanga bose bahurikiwe bahurikiye muri uwo mugwi bamwe bamwe rero bose baraheza bakisanzura bakavuga ikintu cyose babona cyo ushobora kubangamira umutekano maze Eh, ingingo zibere zigaheza zigafatwa hakiri kare uko gukorana rero n'abanyagihugu n'ibyo byatumye umutekano uba umeze uno munsi uko umeze umeze neza cyane mu gihugu cyose eh, kandi uno munsi birabandanya nicyo gituma n'ubukozi bw'iki buba ubona ababukozi baheza bagasha bafatwa n'ingoga bagashikiriza ubutungane Ego hari n'abandi usanga bavuga ngo biracika igihugu sinyabagendwa eh, mubaho muriza gute canke mwubabwira Eh, abo batanguye kuvuga cyane muri kiriya gihe cy'imigumuko eh, uno munsi hariho ababivuga gutyo ariko na wewe uba muri kino gihugu cy'u Burundi ngira ngo urabona neza ko bavuga bitaba ari byo eh, mu gihugu ntibicika kumbure ivyo two bigaruka ko hanyuma murazi yuko n'inzara kenshi usanga itera umutekano muke usanga muvugiza ari habatajya ari habatajya usanga umutekano urahugabana mu nzu yego nuko burya tutabanje gusigura neza insiguro y'umutekano mm-hmm. n'ivyo birimo ivyo vy'inzara uno munsi umutekano twavuga ko ufise insiguro nka zibiri mm-hmm. insiguro ya mbere bavuga bati hariho umutekano iyo umuteka atakintu kiboneka gihungabanije umutekano kiba cabaye atamasasa ariko aravuga ata ariko ari cuwundi mm -hmm. eh atabusuma bweruye buriko buraba eh, bwinji eh, iyo ivyo bintu bitahari baravuga yuko hari umutekano ahantu hatekanye mm -hmm. mugabo umutekano yindi sigura igira kabiri umutekano usigura ko umuntu aba yumva Eh, atekaniwe mu ngingo zose zigize ubuzima bwiwe mhm, ni mu mutima cyane cyane ibyo rero kugira ngo umuntu atekanirwe mu mutima wiwe no mu ngingo zose zigize ubuzima bwiwe nuko uwo muntu abashoboye kubaho mhm. akaronka ibyo afungura afise abana akashobora kubajyana ku ishuri akakivuza yagwaye eh, ibintu byose nyine ubona bigize ubuzima bw'umuntu iyo bimeze neza niho umuntu aheza akavuga ati Eh, iyo nsiguro ya kabiri y'umutekano n'ikivuga aho rero wari umbwiye uti eh, nk'ubu ashonje birumvikana umuntu ashonje ashobora mbere no gucakora akora bindi byaha ashobora mm. kwiba ashobora kwica eh, abitumwe no kubera iyo nzara bafise urumva rero ibyo nabyo nyine birimwo mu bigahungabanya umutekano iyo biticariwe neza ikiganiro ni karadiridimba ufise ikibazo canke intererano yawe 2246 ubusa kabiri canke 2255 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 ni kuri bimwe bw'abarundi mudukurikirana kuri web 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage ajejwe gucungira abanyagihugu Mm-hmm. umunyagihugu wumva yamufasha mu biki mu gucungira umutekano wiwe mm-hmm. none mupfasoni ibyo yavuze twavuga ko ari nko kubesha rero twavuga ko ari nko aba ariko arabesha abanyagihugu wenyine we yabesha umva inzego z'umutekano nk'uko zo zumva zidakora n'imbonerakure kandi ibyo bintu n'abantu bose babivuga ko biba muri icyo gihugu mm-hmm. ikibazo kigira kabiri ikibazo gira kabiri jena genda mwibarize je no kuri ndamusavye kandi nawe journaliste ngenda igusaba mhm. imisho si utumiye abantu ifo kwavanga baduhaye inyisho ko mhm. tuba dusavye ikintu tugikeneye namwe aka eh, kajyo eh. nakiwanyu mubaze wumve yuko hari cyo ugenda takwishwiye eh, Placide eh mhm. jene ndamwibarize inzego z'umutekano z'igipolisi baravuga yuko zuzemo igiturire zihohotera abantu jene ndamusabe atubwize ukuri nimba atari ibanga kandi nta banga riba rihari kuko abanyagihugu bakeneye kumenya nyine abapolisi babayeho mhm. abapolisi bafise impudu zingahe bafise ibirato bingahe bafungura inyama kangahe ku munsi mhm. ku buryo two kumva yuko abapolisi badashobora kugira igiturire mhm. mu nzego z'umutekano abidusobanuriye nyine baba babayeho kuko nibo baducungira umutekano turakeneye kumenya ko babayeho neza bafise ubuzima bwiza ku buryo badashobora kujya igiturire ibyo babagiriza mhm. icya kabiri ngeze mu marere icya gatatu ni ukuvuga yuko bamuhavuga ko umusaga bayisatse ibarabara rya mbere irya kabiri mhm. anamba ari na za sasi ibitoki zaheye mhm. none ahantu basatse ibirwanisha ejo basubira bakamushyira ntasi ejo basubira uko bukeye uko bukeye iminsi yose ikindi kigira gatatu kimwe na mwibariza barayavuze mu makuru majoro muzima ahagarikwa n'igipolisi none igipolisi ga nshuti yanjye ubuye n'igisirikare kirafata igipolisi cy'uburundi n'igisirikare kirafata kuko ibyo atubwira biranezereye vrema igipolisi cy'uburundi ariko abisigura abisigura neza cyane ukuva ari igipolisi cya mbere ku isi yose kibaho mhm. kuko gikora neza cyane atubwire aba abapeji baba bafise mu gipolisi ubuhinga baba bafise abapolisi mu Burundi ku buryo ashobora gufata nk'abantu nk'abajati kuba ashobora gufata abantu amajana atatu mm. bukenga amadosiye byose ngo byaheze zarangi no muri mhm. amerika nabyo turi twumva mu bihugu byose ku isi nta nawe turi tubyumva mhm. ariko ukumva yuko ngo igipolisi cy'ubururu cyafashe abantu amajana abiri ni ukuri mu minsi nk'ibiri cyangwa itatu mhm. abantu nk'amajyatsi twabafashe twe dufise incabwenge zingana gutya mu gipolisi mhm. tubashikaye mu mpimba ego yabyumvise ego ni umuvugizi kandi urazi uko aheruka no kuronka agashimwe nizeye yuko ibibazo byawe aza kubikwishyura atankobanze hari ibyo utishoboza kuko ibyo byaha bikogwa bikogwa mu banyagihugu nibo nibo ubwa mbere bishikira nibo rero basabwa yuko ayo makuru ikintu cyose kiba kibaye baheza bagaca bakimenyesha abajeje umutekano bagaca bakora ibikorwa bikurikira by'ubuhinga nivyo nagerageje gusigura kandi nivyo biba muri kino gihugu mhm. yavuze ati Eh, ngo mbega umunyagihugu yofasha ati umunyagihugu yofasha abajejwe umutekano mu biki mu gihe aribo bajejwe eh, umutekano mhm. namubwire nakubwiye yuko nawe nyine mu gihugu arimo eh, abanyagihugu barafise uruhara rwabo mu bijyanye n'umutekano mhm. burya n'iyo umunyagihugu abonye icyaha gikozwe na polisi ati aha hantu habereye iki cyaha iki n'iki n'iki n'iki bigenze uko Eh, abafashije abajejwe umutekano ko baca bahera ngaho kugira bakora amatohoza hanyuma iyo bashitse eh, baje aho habereye icaha abapolisi bakahashika urazi yuko mu amatohoza tangurira kubaza abantu baba bari ngaho abo babazwa n'abanyagihugu no batanga inyishu aho hose baba bariko barafasha abajejwe umutekano ku buryo batabikoze idosi idaheza ngo itere imbere eh, aho rero ivyo rero bafasha bafashamwo abajijwe umutekano ivyo rero abanyagihugu bafashwa bafashamwo abajijwe umutekano mu kubungabunga amahoro n'umutekano eh, ni byinshi ariko hanini ni ivyo gutanga amakuru y'ibiba bibaye canke bivyaha bababona ko bishobora kuba ikintu cose kimeso cose gishobora kwerekana yuko icaha gishobora gukogwa e, eh, ni rero rwabo kandi uru ruhara rwabo ruri no mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi uhereye ku bwiza shingiro ukagaruka no kuri rya tegeko nshikiranganje rivuga ukungene ijya migwi ihurikiwemo na bose ikora eh, muri iyo migwi nyene abanyagihugu bategerezwa kandi kujamo urumva n'ibintu bisanzwe bitenga bitunganijwe n'amategeko y'u Burundi si ibintu umuntu aheza ngo yikurire mu mutwe hanyuma yavuze ati inzego igipolisi cuzuyemwo igiturire ngo biravugwa yuko ngo igipolisi cipanze gute igiturire zingahe ngo baginya baraginyama eh. ibintu nk’ibyo ngo kubera bazi yuko ngo ico tuma batajya igiturire eh ico twomumenyesha nuko eh kugeza no munsi igipolisi cy'u Burundi Polisi b'u Burundi barafise eh ibikoresho byabyo by'inyambagwa ibyo bambara canke ibyo bafungura bahawe na leta bibatuma bashobora kurangura neza eh, imirimo yabo Eh, aho hazena naho baraheza bakabishikiriza inzego zibarongoye hanyuma zikaze zikabishikiriza leta gushika ubu nta ngorane n'imwe ihari kandi eh, nawe nyene nimba aho mu burundi cyangwa yo babona amasanamu y'abapolisi b'abarundi kumbonesha ku ngurukana ubumenyi ndazi yuko akunze kubibona aho urabona yuko abapolisi baba bambaye kandi bambaye neza kandi baberewe eh, mugabo hari abavugwa yuko bahora bajya igiturire Eh, ko vyoshika umwe canke babiri akajya igiturire ivyo ntibishobora kwigera na rimwe biba biba ibikozwe n'urwego rw'igipolisi mm-hmm. jewe mvugira uno munsi harashobora kuba umwe canke babiri akajya ariko afashwe araheza agaca akorerwa idosiye nawe afatwa nk'inkozi y'ikibi isanzwe iriho mm-hmm. igiturire eh, kandi hariho n'uburorero bwa bwa bakeyi bamaze gufatirwa eh, ibyo byaha bagaheza bagashyikirizwa ubutungano bari mu munyororo kubera ibyo byaha ariko si benshi usanga ari eh, umwe umwe eh, kandi ibyo ntibikunze kuba kenshi ku buryo urwego eh, ibikorwa rero biba abajije umutekano bajya gusaka bafatiye ku makuru baba bafise eh, uno munsi rero bahakoze isaka nko bakagenda batabibonye byose cyangwa e, bahavuye kikahaza hama bakaronka ayo makuru ejo barashobora kuhasubira ibyo nta kandi kenshi iyo bagiyeyo muri iyo minsi yahera urabona ko bagiye baheza bagafata ibyo bintu bishobora guhungabanya umutekano uno munsi nta n'ikibi kiri haba cyane ibyo by'amasaka ngo hari abawapeji bangahe ngo ubwo buhinga bakoresha n'ubu eh, nagenda mumenyesheje ko uretse ko ikigaruro cy'abantu by'amajana atatu niyo mvugo yo kurenza urugero nta abantu amajana atatu barashobora gufatwa muri karitsiye ntibabafashe bimwe twakwita gufata kw'igipolisi barashobora kwegeranirizwa ahantu kugira ngo barabe eh, ibyangombwa byabo yuko banditswe no muri ya makaye y'abajejwe intwaro ariko baraheza bagaca barekugwa ariko niyo byoshika nk'abantu nk'aba bagafatwa amajana atatu si benshi aba opeji barahari bashobora kubumviriza mu munsi mu minsi ibiri cyangwa itatu amadosiye akaba yaheze mu gihe ibyaha babona ko ibyemezo bihari bikwiye bakaba amadosiye yabo akarungikirwa ubutungane abasi benshi e, mbere ugiye nko kuraba kungena inyamiramabi abahopeji aho bari urazi ko bari ku makomine yose igihugu cy'u Burundi urazi ko arenga ijana hanyuma hose ari abahopeji uravye abantu bonyene bitura umuhopeji umwe guhera mu gitondo ku munsi umwe guhera mu gitondo gushika ku mugoroba usanga ari abantu benshi ku buryo rero uh, ku munsi ibiharuro yavuze ni na bikeya urabye abantu bitura ba kandi barabatunganiriza bakabakorera amadosiye atangora n'imwe ibaye nibaze yuko Placide umuco yawuronse mugabo nimba hari nkako atumvise neza arashobora no gusubira kutwakura hama hari uwitwa Patrick nyene nawe nari muri Hollande ngo mwashikirije yuko ngo abafashwe ku munsi wejo ngo bagirizwe icaha cyo gucyoza inzego z'igihugu na cyber criminalité ngo mu gihugu aho demokrasi imbere ngo usanga itsimbata nk'iyo za buraya ngo kubacoza biba ari ibintu bisanzwe ngo hama kandi cyber criminalité ngo ntibishoboka ko ikorera kuri WhatsApp mwebwe mukivuze kwiki mm, ico twakivuga ko nuko eh, muri kino gihugu cy'u Burundi ivyo bihugu arimo nimba birekura ko umuntu ashobora gutyoza abantu akabatuka akabambika ibara eh, ngaha mu gihugu cy'u Burundi siko biri ufatiye ku mategeko ufatiye mbere no ku mico y'ikirundi eh, umuntu nta burenganzira afise umbu murundi bwo kwifatira mu gahanga uwundi ngo amutyoze eh, ivyo biratekanijwe n'amategeko y'u Burundi araheza akabihana ibya whatsapp nabyo eh, yavuze ntibaza ariko kwabaye kutumvikana neza ntitwigeze tuvuga ko ari kuri WhatsApp ko WhatsApp burya ntinoroshe no kuraba eh, ahubwo baca kuri eh, cyber kiriminarite bagira ni ibyo bandika nimbi iwabo babireka ko umuntu yotukana bakamureka ino siko bimeze ino twisunga amategeko y'ino n'imico n'imigenzo y'ikirundi wongera yaramaze guhindura yaramaze kugira nko muri mico yabariya ariko niyagaruka akabikora nawe eh, amategeko azoheza muri abigisure nk'uko akiraba n'abandi bose mhm, tugarutse ku makuru y'umutekano nyine hano mu gihugu hari ibizigwa ibiziga usanga bitogwa mu duce tumwe tumwe ntibishobora gufatirwa ko hakaba nk'abaca bavuga bati umutekano meze neza mu Burundi canke nta uhari Eh, twa twavuze ko iyo tuvuze ko umutekano umeze neza muri rusange ni muri rusange kandi twanavuze neza yuko bidasigura yuko ubukozi bw'ikibi bukorwa ibyo by'ibiziga eh, bishobora gutogwa si si eh ndabumva ndabakurikirana gatano kuri gatano ndatoje umutumire amahoro neza eh ari kibazo canke intererano umwanya ni gwawe oh. Vianney murakoze eh, tumwe ni nk'intwererano utundi dushaka kumera nk'utwo kunganira mhm. ku bintu bya facebook WhatsApp abo bantu kabisa bari bakwiye guhagurukirwa bari mu bantu batuma bari mu bantu bahungabanya umutekano usanga bavuga amajambo y'ibihuha ugasanga abanyagihugu babayeho mu ruhagarara kandi igihugu kabisa gitekanye mhm. hama ku kindi kintu kijanye ku bijanye n'irondo eh, abantu baguma bikomanga imbonera kure umuntu wese icyo maze kubona mu burundi umuntu wese afite agatima ko gukunda igihugu umuntu wese ashaka kuba ijisho rya leta ashaka kuguma ari umuntu eh, ijisho rya leta eh, aguma kugira umutekano ugende neza abantu badashaka ko mu burundi haba amahoro baguma babika bavuga ngo ni kure ngo ni iki ngo ni abicanyi Hmm, icyo yari yagerageje kucishura ko vyane ca ku masonga turiko turarangiza okay hama ikindi kintu mukijanye n'ugwaruka ruguma mwibarabara kabisa bari bakwiye kureba ibintu bokora ubuzi sinibaza ko leta yoronka ubuzi bukwira abantu bose barangije kaminuza mhm. ufite indazi rujya gwaruka ntago babuze ibihumbi mirongo itanu cyangwa ijana usanga amatelefoni bafite bamwe bamwe azimbye Eh, bamwe ndazi bajya nk'igihumbi ku munsi barafise amafone yabo yamarimo amayinite ashobora gufata nk'ibihumbi mirongo itanu akagenda muhira akorora nk'ihene akorora ingurube iki agatangura akakungene yo kwibeshaho atarinze kurindira ko atarinze kurindira ko leta izomuha akazi nawe ashobora kwirondera akazi biciye mu kwiyungunganya mm. hanyuma icya nagomba mvuge ku kijyanye na ziriya karitsiye zagumutse zo kumusaga ibyo bavuga ngo bazamira izo kumusaga gusa eh, zo kumusaga ngo bamango baje kuzisakanga ijoro n'umurango kabisa igiye under control kabisa muri make nibyo nashaka kuvuga murakoze urakoze cyane Viane ngira twumvise ko kenshi yari intererano sinzi ko hariho ko umwongereza eh ako ni intererano kandi intererano nziza cyane eh, yavuze ko dukwiye abajije umutekano bakwiye gusaka cyane bagakoresha n'ubuhinga bwa none za scanner ibi Eh, haraciye iminsi yuko abo bantu bagiye guhagurukirwa uno munsi rero bavyumve eh, twese turafise uburenganzira bwo gukoresha buno buhinga mu guserura akari ku mutima mugabo nta burenganzira dufise bwo gukoresha buno buhinga kugira ngo tuvuge ibinyoma hanyuma dutyoze abantu dutyoze n'inzego eh, uzoba ariko arabikora rero nibaza yuko aba bafashejo ejo ari ubutumwa bubwiwe abo bose baba bikora kuko barazwi ntibabinyegeza babishiraho abantu bose babibona bazoronderwa rero vuba kandi baheze bafatwe bashikirizwe ubutungane ibi nta ntuze zirimo hanyuma kijanye ni n'abantu bako bafata ko abantu bose bagiye guha amakuru umutekano baca bitwa imbonera kure e, iki iki n'abantu bagerageje urugwaruka baragerageje kurutyoza e, kuva kera e, bagwagiriza amabi atandukanye ariko twebwe muri kino gihugu cy'u Burundi nk'umujewe nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano nta bintu bihungabanya umutekano tuba tutazi mhm. mu bantu rero bahungabanje umutekano muri kino gihugu aba bantu ntibarimo ariko abanyapolitike nkumbure badasanga ivyumviro badasanga imigambwe bagize ibishoboka vyose barabacafuza barabita amazina nta ngira batabise gushika naho bagenda guhenda henda amashira hamwe yo hanze ngo yemeze ko ngo ari eh, umugwi bamwe bita miris umugwi w'inkozi z'ikibiba wegamiye umugambwe eh kandi mbere erega nivyegeranyo birasohoka ariko nta mugwi uba witwa gutyo cyangwa wowe ukora ibintu nk'ibyo ngo twebwe mu bushikangaje bw'umutekano ntitube tuwuzi tuwuzi ibi rero ni igikorwa cyabayeho cyo gutyoza aba bantu ariko eh, twibaza ko nabyo nyine bizotinda bigahera reka eh. kumbure turangiza nk'akamwe muca bugira ko mugatera abanyagihugu na cyane cyane mu gufumbatira amahoro muri rusangi nta karitsiye n'imwe yigeze igumuka ngaha mu gisagara cya bujumbura yose ari karitsiye hagumutse abanyagihugu eh, murajya amakaritiye eh, ah, ntibashika n'ibice bitanu ku ijana muri ziriya karitiye zine mu wasanga babigiyemo badashika n'ibice mirongo itanu ku kandi wasanga ari abantu b'abakomvayere abantu bahoze mu busho bamenyereye gukora ibintu by'ibi bitandukanye nibo baca bahura umugi bakajya mu mabarabara bakajyana nayo n'abana batoyi bakajya gukora ibyo bintu nta n'ibice bitanu kwijana ijana byigeze bigumuka ni ukuvuga rero ko hariho amakaratiye n'ibyo yabereyemo imigumuko mugo nta karitiye n'imwe yigeze iba e, igumuka yose eh, hanyuma cyamubwira ko murangiza eh, mu kurangiza uri kuraturega mu rero eh, akajambo twabwira bariko baratwumviriza nuko no gusubira kwibutsa yuko mu gihugu cy'u Burundi no munsi inyuma y'imigumuko yabaye umwaka uheze igihugu cy'u Burundi cyose kiratekanye hariho ubukozi bw'ikibi buba nivyo nk'ibintu byo by'ubwicanye kwiba busuma butandukanye kunyura umugi n'ibindi ivyo birabaho eh, nkuko biba mu bindi bihugu vyose vyo kwisi ariko abaje umutekano bahanganye navyo kandi ababikora ibice birenga 90% bara, barafatwa eh, tukarangiza rero dusaba abanyagihugu ko eh, bokora neza uruhara rwabo mu bijanye no gutsimbataza no bunga amahoro n'umutekano na cyane cyane baciye muri ya migwi ihurikiyemwo bose mu kuha amakuru abajijwe umutekano kuri ico cose cyo guhungabanya amahoro n'umutekano kugira ngo Eh, dufashanye gukinga hakiri kare ibara ritaragwa ibyaha bitarakogwa ego turangiza placide na kantu gato umwishyura eh, Eh, ibyo bari n'amategeko barabironka kandi mu kiringo bategerezwa kubironkeramo amategeko avuga kandi biza bipimye ni kuvuga za binyama wa umuceri amagarama y'umwe yose arahari kandi arazi kandi araheza akayaroza ibi nta biteye kandi icyo yashatse kuvuga ko ibi ari byo byoheza bigatuma bajya igiturire zinibaza iko igiturire cyangwa gitumwa abantu bakijya bama bitumwa no kubera kuko baba bataronka ibicanka biriya turazi abantu usanga ari abantu abantu ivyo batabibuza ariko ugasanga nibaho ubu ariko barakora ivyo bintu harimo rero n'akageso eh, gashobora gutuma umuntu agigiturire kandi namubwiye ko atari abapolisi benshi bakora amakosa ye nayo yo gukorakora Ego reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri nshimire Vianne muri leta z'umwe za Amerika Patrick muri Hollande Placide muri Hollande n'abandi mwagerageje kurondera imirongo yacu mukayibura nshimire Eric Wimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro cari gihagarariwe na Ernest Pablo Bajyuwabo kuri micro mari kumwe nanje medali niyo nkuru duhanisango ku wundi wa Mungu amasankaweho twatanguriye ko nimugire ibihe byiza ahiwanyu muri Charleroi jewe ni desire nkabamba mu burande ¿eh?